بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Allah invalidará las buenas acciones de quienes rechacen la verdad y desvíen a los hombres de su camino. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم y perdonará los pecados de quienes crean. Actúen con rectitud y crean en lo que le ha sido revelado a Muhammad, que es la verdad procedente de su Señor, y hará que prosperen. ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم Así será, porque quienes rechazan la verdad siguen todo aquello que es falso mientras que quienes creen siguen la verdad de su Señor así es como Allah expone ejemplos a los hombres فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم y cuando se enfrenten contra quienes niegan la verdad en el campo de batalla mátenlos después cuando estén sometidos y derrotados tomen prisioneros luego cuando cese la guerra pueden dejarlos en libertad o pueden pedir un rescate por ellos así debe ser si Allah hubiese querido habría acabado con ellos sin necesidad de que lucharan. Pero quiere ponerlos a prueba a través del combate. Y Allah no dejará sin recompensa las buenas acciones de quienes mueran por su causa. Los guiará y hará que prosperen. ويدخلهم الجنة عرفها لهم y hará que entren en el paraíso que les ha sido descrito. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Oh creyentes, si defienden la causa de Allah, él los ayudará y afianzará sus pasos. والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم Y quienes rechacen la verdad serán desgraciados, y Allah anulará sus buenas acciones. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم Así será, porque despreciaron la revelación de Allah, y él invalidará en consecuencia las buenas acciones que realizaron. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ¿Acaso quienes niegan la verdad no recorren la tierra y observan cuál fue el final de quienes los precedieron y reflexionan sobre ello? Allah los destruyó. Y lo mismo sucederá con todos los que la nieguen. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Así será, porque Allah es el protector de los creyentes, mientras que quienes rechazan la verdad no tienen quien los proteja. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم Ciertamente Alá hará que quienes crean y obren con rectitud entren en jardines por donde corren ríos mientras que quienes rechacen la verdad disfrutarán temporalmente de esta vida y comerán como lo hacen los rebaños y luego tendrán el fuego por morada وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ¿Y cuántas ciudades más poderosas que la que te expulsó, oh Muhammad, destruimos y no tuvieron quien los socorriera? افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم ¿Acaso puede compararse quien sigue una prueba clara de su Señor en la que basa su fe con aquel que se ha dejado seducir por sus malas acciones y sigue sus deseos? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى وانهار من عسل مصفى مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم Esta es la descripción del paraíso prometido a los piadosos. En él hay ríos de agua de propiedades inmutables, ríos de leche cuyo sabor nunca se ve alterado, ríos de vino no embriagador que son una delicia para quien beba de ellos y ríos de la miel más pura y dispondrán allí de todo tipo de fruta y obtendrán el perdón de su Señor ¿acaso su situación puede compararse con la de quienes habitarán eternamente en el fuego y recibirán para beber un agua hirviendo que destrozará sus intestinos? ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم y entre quienes rechazan la verdad hay hipócritas que te escuchan oh Muhammad sin comprender lo que oyen ni beneficiarse de ello y cuando se retiran preguntan a quienes tienen conocimiento ¿Qué es lo que acaba de decir? Esos son aquellos a los que Allah ha sellado sus corazones por haber rechazado la verdad y siguen sus deseos. Y a quienes sigan la guía, Allah les aumentará la fe y les inspirará obrar con piedad, temiendo su castigo. فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ¿Acaso esperan a que les sorprenda la hora? En verdad, ya han aparecido algunas de sus señales. Y cuando ésta tenga lugar, ¿de qué les servirán las advertencias? فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم Debes saber, oh Muhammad, que no existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto él. Y pide perdón por tus faltas y por la de los creyentes, hombres y mujeres. Y Allah conoce bien sus actividades durante el día y su lugar de descanso por la noche. ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم Y los creyentes dicen: ¿Por qué no desciende una sura que prescriba el combate? Y cuando una sura concluyente y cuando una sura concluyente es revelada con preceptos que mencionan su obligatoriedad ves que aquellos cuyos corazones están enfermos de hipocresía y duda te miran aterrorizados como quien está a punto de desmayarse de miedo ante la muerte mas les hubiera valido فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم obedecer y aceptar los mandatos de Allah con buenas palabras. Y cuando llegue el momento de combatir, lo mejor para ellos será sincerarse con Allah acerca de sus intenciones. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ¿Acaso no sería probable que si se alejaran del Corán y de la obediencia de Allah, sembrasen la corrupción en la tierra y cortasen los lazos familiares que Allah ha mandado mantener como hacían antes del Islam أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Allah expulsará de su misericordia a quienes así actúen y los volverá sordos y ciegos ante la verdad. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ¿Es que no meditan sobre el Corán o tienen el corazón y la mente completamente cerrados y no pueden reflexionar sobre sus aleyas? إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم Quienes reniegan de su fe después de habérseles mostrado con claridad el buen camino han sido engañados por el demonio y han recibido de él falsas esperanzas ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم Eso es así porque dijeron a quienes despreciaron la revelación de Allah los obedeceremos en algunos asuntos y Allah conoce bien sus secretos فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ¿Y cuál será su estado cuando los ángeles se presenten en el momento de su muerte para tomar sus almas y los golpeen en el rostro y en la espalda para poder arrancárselas? ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم Así será porque siguieron lo que incurría en la ira de Allah y detestaron lo que le complacía y Allah anuló sus buenas acciones أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ¿O acaso piensan aquellos cuyos corazones están enfermos de hipocresía que Allah no revelará el odio que sienten hacia el profeta y los creyentes? ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم Si hubiésemos querido te habríamos mostrado oh Muhammad quiénes son los hipócritas y los habrías reconocido por una señal con la que los habríamos marcado. Mas los reconocerás sin duda alguna por su tono de hablar. Y Allah conoce bien sus acciones. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم Y los pondremos a prueba hasta que se manifieste quiénes son los que luchan por la causa de Allah de entre ustedes y quiénes son los pacientes.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 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم En verdad, Allah no perdonará a quienes nieguen la verdad, desvían a los hombres de su camino y mueran en dicho estado de incredulidad. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم No flaqueen, pues, y pidan la paz cuando ustedes son superiores y cuentan con el apoyo de Allah. Él no dejará sus buenas acciones sin recompensa. انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم Realmente, esta vida terrenal no es sino diversión y distracción pasajeras. Pero si creen y tienen temor de Allah, él les concederá su debida recompensa y no les pedirá que sacrifiquen todos sus bienes. Si se los exigiera, los retendrían con avaricia y mostrarían así sus resentimientos. كنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم Se les pide que contribuyan con sus bienes a la causa de Allah. Mas entre ustedes hay quienes actúan con avaricia. y el avaro lo es en perjuicio propio pues Allah no necesita nada de nadie mientras que ustedes tienen necesidad de él y si se apartan de él y no lo obedecen los sustituirá por otras gentes que no obrarán como ustedes